divergas culturai valoroi monscale. Dum la passintai quardec iaroi, lau prilumigo la imagoe pri valoroi en la occidenta sfero, cae en la cetera mondo, dis evoluis. Tio aparte validas por la opinioe circau malfermezzo cae toleremo. La tutmondigio estis considerata de multai homoi kiel forto kiu ebenigas cion. Por tio troveblas ancau pruviloi. Grandai concernoi cae marcoi dominas la consum conduton de la homoi en la tuta mondo. Cae se fin fine ciui cun portas cun si, la sama in telefonoin en la posho, se ili havas egala in shuoin kai egala in vestajoin, se ili manjas en la samai restauratiae cenoi, el shutas la saman musicon, spectas la samain filmoin, kai kundre tigas sin sur la samai sociae retae platformoi, tiam ancaula imagoi privaloroi de la homoi devu similigi, monscale, ciune? Kiel priuja analizo de datumoi el septexes landoi montras, la imagoi privaloroi dum la jaro 1981 cae 2022 monscale divergis. Tio validas por opinioi ciui relatas al toleremo cae individua liberezzo. Exemplo por tio kiel valoroi dis evoluas, estas imagoi pri la educado de infanoi. En la jaro 1981, indicis ancorau 39% de la encetitai australianoi, cae 32% de la pakistananoi, che obeemo de infanoi estas grava. En la jaro 2012, Nur ancor au dec hoc procentoi de la australianoi, sed aliflanque quartec nau procentoi de la encetitai pakistananoi subtenis tiun opinion. Similain evoluoen observis du sociologoi de la Universitato de Chicago ce temoi, quia la accepto de sam sexemo, helpo por sin mortigo, divorzo, prostituo, cae aborto. En tiu campo, la imagoi pri valoroi en la bonstatai nazioi de la occidenta sfero disevoluis aparte forte dum la prilumiga periodo. Se valoroi pli cae pli divergias, tiam tio portas en si la dangeron pri novae internaziai conflictoi. En la landoi de la proxima oriento, en Asio kai Africo, montrigas exemple pli cae pli forta, quelcfoie malamicetza, sinteno, CONTRA occidentae statoi, kai supposeble cun ligite cun tio, ancao rilate al la valoroi de tiui landoi. Nia prilumigo supposigas che la tut mondigio, la cun tio cun ligita contacto inter gruppoi, ne sufficias por reciproche al proximigi ancao rilate al imagoi pri sociai valoroi, scribas la sociologoi. Ancao la opinio che crescanta bon stato accelas la disfastigion de toleremo cae de emancipai valoroi, validas eble nur por unuopai regionoi de la mondo, cae ne por la tuta ter globo. Cial tio estas tiel? Pri tio la esploristoi nenion povas diri, sed ili povas fine resumi el siai observoi la jenon. La disvolvigio de spezzo de universala civiliso sur la tero, ciu iam condividos democratiaen valoroin, cae la liberezzon de la individuo, estas appenao versaina. Iliae resultoi pli congruas cun la tesoi, quiu in la usona politologo Samuel Huntington starigis en sia verco Batalo de culturoi, dum la 1990-ai jaroi. En tiu verco li desegnis scenaron, lau quiu la 21a jarcento estos dominata de conflictoi interculturae sferoi, exemple inter la occidenta sfero, cae cinio, cae la islama sfero. Cio ein, fine, facte ocasos, unu afero estos certa. Nur economia dispolvigio, cae cun laboro, ne devige conducos al liberezzo cae demogratio.